eh, birimo akunguko kenshi hanyuma n'iyindi migambi myinshi cyane ifise ibyigwa byamaze guhera hariho n'ibiciro byotwara ego iri ko hajya ku rubuga ngurukanabumenyi mm. aho rero eh, igihugu cyiteze ko kuva ku igenekerezo rya kane n'irya gatanu byose bizogenda neza hajya mu kigobe ntibazokwirirwa hanyuma baveho basubira mu buraro bwabo gushika mm-hmm. ubu rero byose ko biragenda neza ukuntu bazorara ukuntu bazofungura ukuntu bazoba hereka n'utugenegene tw'uburundi umurisho w'ingoma intambo z'abanyakirundo mm-hmm. intambo z'abigeme n'ibindi n'ibindi gushika mm-hmm. ubu byose biriko bigenda neza hariho ijyanguro y'aba shinga amateka n'amakenguzo amateka iragutse hanyuma hakaba hariho n'iyindi iheruka kubakwa bita agateka nayo yagutse cyane rwose ni ukuvuga ahubwo biratanguye kutunezereza cyane rwose kuko tubona yuko babyitabye mm. kandi iruhande y'aba aye baje bava mu mahanga hariho abagwiza abanyamitahe nabo b'abarundi eh, batumiwe bashika barenga gatoyi amajana abiri abo bose naho boshika amajana atanu abo bose eh, umugwi uri kurabitegura uvuga yuko wabitegura watiteguye neza mhm. mbega ko tuzi ko amengo ubwa mbere igihugu giteka gitunganya inama nk'iyo ikoraniro nk'iryo eh, mu gihugu hagati mu Burundi tuba tumenye ko eh, abaserukira Burundi bashika hanze bakabasanga iyo bari abanyamitahari n'abandi ubwo uyu munsi twavuga yuko bizoborohera bati eh, isuka nshasha igihugu kiriko kiratera imbere mm-hmm. aho hambere inama nk'izo z’abahuza z'abahuzamitahe zabera hanze mm-hmm. ubu rero urabona yuko kubera igihugu cyacu kiri mu mahoro nyabagendwa n'iteka ku gihugu kugira ngo gishobore gutunganya eh, amahuriro nk'ayo inama nk'izo eh, mu gihugu nyene eh, niho vyereka bitanga ishusho nziza hariho bujya burya n'abantu baba bifuza kuhabona kandi noneho ntiyoba umunyamitahe ashaka gushira umutahe wiwe mu gisate kiniki niki mu mugambi n'ubu n'ubu ari hariya imubera ciza ni uko yokwishikira ku kivi akabibona n'amaso yiwe atarinze kwirirwa araraba bijya bamwereka ku rubuga akarusho zizana mhm. eh, gukoranya abantu bashika amarenga amajana atanu mu gihugu kimwe ukabagaburira ukabunguruza bagakora ibikorwa bitandukanye bisaba ngira ngo uburyo icyo gikorwa mwibaza ko cyoba kitwara nk'uburyo bungana eh, eh, igihugu n'igihugu nawe none nticoshobora kunanirwa no kwakira abantu nk'abo oye mm-hmm. kuko ubuye iyo turabye iyo tuvuye niyo tuko turaja ahubwo ubuye igihugu kiriko kitegurira kwakira izindi nama eh, zisumba nk'aha aye bashobora kwakira nk'abakuru b'ibihugu eh, bo muri afurika yose mm-hmm. urumva eh, ni ugutangura kubyitegurira bitwara uburyo mugabo akeza akarigura mm-hmm. none mutubwira ngira ngo eh, abarundi bokwitega iki kuri tuva kuri kuri ico gikorwa kuri iryo koraniro eh, ry'abantu baje gushikira imigambi iterambere mu Burundi abarundi uburundi barafise intumbero y'imbonakazoza eh ivuga ishaka ko uburundi gushika mu myaka wa mirongo ibiri wa mirongo ine buzoba ari uburundi bwifa igihugu cifashe gushika mu mwaka wa bihumbi bibiri na mirongo itandatu kizuba ari igihugu giteye imbere mhm. ubu rero biriko biraja mu ngiro biriko biraja mu ngiro e, icyo abarundi bokwitega ni uko hariho imigambi mikuru mikuru e, ishobora kucironka uburyo kugira ngo ishyirwe mu ngiro itangure gukorwa n'iyindi migambi aba bikorera utwabo kuko muri aba bene ibitahe baza harimo abikorera utwabo bazovuga bati ndafashe iki gisate iki niki niki ndagishyiremo iki kintu niki iki niki niki niki tuvuge nk'akarorero eh, bakavuga bati eh, eh, nko mu kiyaga Tanganyika turashyizeho ubwato bunguruza abantu bubakura ahe bujumbura bubatwara hariya rusaka uvira rumonge ibintu nk'ibyo n'ibyo n'ibindi hanyuma kandi hazoba murabona hazo haje abantu benshi mhm. burya nabo nyene bazobura n'amadolari angahe basiga batanze ngaha mu gihugu cacu mm. hariho bose ntibazoguma hariho bazoshaka kwigira nk'imodoka zisanzwe kwitemberera ku buryo bazofata nk'umuntu afise imodoka yiwe uwo muntu nawe azoba ahatomboreye hanyuma twizigiye kandi yuko bazosiga amafaranga ngaha aye ari nako ndavuga yo gushira mu ngiro iyo migambi mm. ivyo twizenze ni byinshi cyane ego umunyagihugu cyangwa umwene gihugu mutoya cyane mm. eh, ikoraniro tuva kuri giye kumvashwe turazi ko baravuga ngo abarundi igihugu kiri mu bihugu bikenye eh, aho umurundi ashobora kuronka amadolari amajana atatu na mirongo itanu ku mwaka gusa ayo ni amafaranga make cyane ubwo ashobore kubaho eh, mubona yuko umurundi mutoya agiye kunga gute igihugu cyacu n'igihugu cyashize imbere gusabikanya mhm. bimaze gushika bimaze gushika nta mafaranga akaboneka azananye mu migambi yabaje gukorera eh, eh, yabaje gukorera ngaha aye abanyamahanga bazotanga akazi mhm. bazokora bagira umwimbu bimbure ako kazi kazokorwa n'abarundi uwo mwimbu uzoshokera hanze hazogaruka amafaranga y'agaciro hazogaruka hazoza amafaranga y'agaciro hanyuma ibintu ubuzo bakeneye amafaranga iyo mba amahanga ashaka kugenda kugura utuntu hanze ayaronke byoroshe kurusha uko bo benshi babivuga ubuye hanyuma kandi bimaze amaze kuboneka kuko navuze yuko igihugu cyacu ari igihugu cyashyize imbere gusabikanya hariho ukuntu nk'abavubu nk'abo bujya bushikiranganje bw'ufashanya bw'ufashanya mhm. bushobora guca buronka amafaranga yo kugura imiti neza n'ingoga byoroshe abantu ntaho ntihikora bakavugwa n'ingoga bose bakaronka imiti n'ibindi n'ibindi amafaranga mvamakungu yo ibi n'ibi n'ibi n'ibi nkenegwa bikaboneka nimba mubona yuko kuko abuze cyangwa iki n'iki n'iki mu bintu bigize ubuzima bukuru bukuru bw'igihugu bibuze n'umwenegihugu bica bimukorako nimba ayo mafaranga azoba yabonetse rero batuzaniye aciye muri iyo migambi nawe nyine azoca ashikirwa biciye muri ubwo buryo mvuze mhm. n'ubundi abakuru bakuru muri abo mwiteze tuboti uburundi burakeneye cyane bugiye kwegera nibande kuko turazi ko hari bari basanzwe bafasha uburundi n'abandi banyamitahe bigenga bazoza kandi nabo nyine ni benshi cyane nk'aba ayi nari mvuze amajana atanu na mirongo amajana atatu na mirongo itanu n'umunani bamaze kwiyandikisha benshi n'abagize n'abikorera utwabo kandi hariho n'abandi eh, bo mu bindi bihugu nko muri nigeria bamaze gushika haje abantu benshi cyane n'idelegasiyo irongowe n'uwahora ari umukuru w'igihugu cya nigeria olusegonda basanjo hanyuma hariho abandi bo muri maroke bazoza eh, ari benshi cyane n'aba mu kigobe cy'abarabu bazoze benshi cyane eh, abo bose twamaze kubitegurira kubakira n'agateka ko eh, kabakwiye babona yuko igihugu nyine kibitayeho ego ngira ngo turabona ko mu bihe Burundi bwahitiyemo tuvuze ko hari igihugu gikenye mu cyo kugerageza kwinanata kugira ngo kirabe ko cotera imbere mu myaka iza eh, uyu munsi twovuga yuko muri ko murakora iki kugira mushobore nuvuga ni kuresha igihugu carafashe intumbero yo kugenda kubatumira basanga iwabo mhm. bariko baraza rero urumva ico ni icambere cyo kubatumira eh, hanyuma eh, ikindi nibamara gushika ngaha aye bagasubira inyuma amahoro bakabona igihugu cyacu ngenda cyifashe ngenda kimeze bazovuga bati eh bwa bundi bahora baduhenda turabonye yuko igihugu cy'u Burundi ariko ucica cyane cyo gushyiramo umutahe umuntu akizigira yuko azotera kimbura hanyuma uko umwaka uhera ubundi uzokurikira niko n'abandi bazovuga bati eh mwaradutanze reka tugendeyo natwe mutwereke ngira ngo abigenjeje yego mhm. mhm. eh, reka tubashimire cyane eh, Frederic nimubona icegera cy'umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganje wa mbere mwakoze kwitaba ubutumire bwacu ahubwo nije ndabakengurukiye cyane gose nkabantumiriye abantu kubikurikirana kuko bizoba biriko bizo abatazoshobora gushika hariya aye mu kigobe bizoguma bivugwa ku iradiyo no kungurukana bumenyi ku mateleviziyo bazobikurikirane cyane bumve ibiriko birakugwa mhm. murakoze cyane rwose reka tubifurize imyiteguro myiza na leta y'uburundi tubifurize imyiteguro myiza ego iriko biragenda neza muzobibona muzoba mutubarira murakoze ego murakoze cyane namwe